بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar alloh subhanahu va taolo bosgan qadaminglarga ajr hasanotlarni ato etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni mana shunday muborak shom diyorida muborak ibodat ustida jihod ibodati ustida jam qilganidaqa qiyomatda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bilan firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin aziz birodarlar haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz avvalgi darslarni qisqacha eslatib o'tmoqchiman avvalgi darslarimizda siz bilamiz birodarlar haqni bilishlikni ahamiyati haqni ma'nosi va haqni sifatlari va haqni haqligiga ishora bo'lib turadigan alomat bo'lib turadigan belgilar haqida va haqni topishlikni haqni bilishlikni yo'llari haqida suhbat qildik inshaalloh bugungi darsimizda haq bilan botilni o'rtasini ajratib olishlik haqida suhbatlashamiz haq bilan botilni o'rtasini ajratishlikda shar'iy qoidalarga ko'ra ajratishlik haqida inshaalloh suhbatlashamiz avvalo shu qoida haqida to'xtalib o'tmoqchiman shariy qoida degani nima degani qoidani o'zi lug'aviy ma'nosi birodarlar asos degani asos asl bir narsani asosini ya'ni poydevorini aytadi fundamentini aytadi shariat istilohida esa qoida deb turib juz'iy masalalarni o'z ichiga olgan umumiy masalaga aytilinadi zamonaviy til bilan teorema ham deb qo'yiladi ya'ni juz'iy masalani har xil masalalarni o'z ichiga olgan bitta umumiy qoida umumiy masala degan boshqa ulamolar aytar ekanki shariy istilohda qoidani ta'riflab qoida juz'iy hukmlarni u bilan bilinadigan umumiy hukm deb turib aytganlar alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki va iz yarfa'u ibrohimul qavaida minal bayti va isma'il robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim eslang vaqtiki ibrohim va ismoil uyni poydevorini ya'ni qavoid deyapti e, qavoid bu qoidani ko'pligi degan uyni poydevorini ko'taryotib dediki parvardigoro bizdan qabul qilgin albatta sen eshitguvchi va bilguvchi bo'lgan zotsan deydi haq bilan botilni birodarlar ajratib olishlikda ayrim qoidalar bor ya'ni biz shuncha masalalarni o'tdik darslarimizda endi shu masalalarni hammasini qisqartirgan holatda ixcham qilgan holatda qoidalar bilan inshaalloh bilib olsak bo'ladi men fihiy qoidalarni ayrimlariga ishora qilib ketmoqchiman ya'ni ko'p masalalarni o'z ichiga olgan juz'iy masalani o'z ichiga olgan umumiy qoidaga ishora qilib ketmoqchiman qavaid kulliyatul hams deyiladi qavaidul hamsal kulliya ya'ni umumiy besh qoida bor shulardan biri al mashaqqa tajlibu taysir deydi ulamolar mashaqqat yengillikni keltirib chiqaradi tortadi deydi ya'ni shariat birodarlar qanaqa sharoitda agar ibodatda bo'lsin muomalatda bo'lsin qanaqa sharoitda agar mashaqqat kelib chiqadigan bo'lsa shariat yengillatadi masalan kishi tikka turib namoz o'qiolmayapti shariat nima deydi yengillikni olib keladi o'tirib o'qisin deydi o'tirib o'qiolmayapti yotib o'qisin deydi ko'rdinglarmi mashaqqat nimani olib keladi yengilchilikni olib keladi mana bu qoidalar qayerdan olingan desa mana bu qoidalar juz'iy masalalardan olingan ya'ni mana shu qoidadan chiqib ketmaydi shariat ahkomlari alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Alloh sizlarga yengillikni xohlaydi, og'irligini xohlamaydi. Mana shu oyatda olingan. Tushundinglarmi? Boshqa oyat karimada esa Alloh taolo aytadiki: "Va ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj." Alloh sizlarga dinda haraj, ya'ni qiyinchilikni qilmadi deydi. Mana shu oyatlar, boshqa shunga dalolat qiladigan hadislarning hammasini hukmini jamlab turib, bitta nimaga solib qoladi? Solib qo'yadi, qolibga solib qo'yadi. Bu qolib nima dedik? mashaqqat yengillikni keltirib chiqaradi yana beshta umumiy qoidalardan biri al amalu bin niyat amallar niyatga bog'liqdir boshqa e, ta'rif bilan aytganda al umuru tatbaul maqosid ishlar maqsadlarga ergashadi deydi ulamolar ya'ni kim nimani niyat qilgan bo'lsa ana shu niyatiga qarab turib bo'ladi amali amali ana shu niyatiga qarab turib qoyim bo'ladi bu ham qoidalardan biri yoki yana umumiy qoidalardan biri Ad-dararu yüzel yoki la darara ve la dirara. Zarar köteriledi. Yani zarar köteleşlik gerek. Ve zarar beriş ham yok. Zararlanish ham yo'q degan qoida. Shariat ahkomlarining hammasi mana shu narsaga tushib ketadi. Yoki e, boshqa qoida al-yaqin la yurfa'u bishak, yaqin shak bilan ko'tarilib ketmaydi degan qoida. Yoki yana ulamolar aytgandek, umumiy qoidalardan al-urfu mu'tabarun, urf e'tiborga olinadi, ya'ni urfga amal qilinadi. agar shariatga xilof chiqmaydigan bo'lsa urfni e'tiborga olinadi deb turib aytganlar mana shu kabi qoidalarni nima foydasi bor deydigan bo'lsa bir qancha foydalari bor birinchi foydasi birodarlar chalg'ib qoladigan masalalarni tolibi ilmga omma odamga qisqartirib beradi ya'ni masalalar har joyga chachilib ketgan hammasini nima qiladi bitta joyga olib kelib qo'yadi shu qoida kichkina qoidani biladigan bo'lsangiz uni ichida ashuncha masalalar bo'ladi sizga qisqartirib nima qilib qo'ygan bo'ladi olib kelib qo'ygan bo'ladi Ya'ni uni foydalaridan kishi qoidani bilishligi bilan shariatni maqsadlarini o'rgana oladi. Alloh taolo nimani maqsad qilyapti? Shu narsalarni bila oladi. Yana qoida shaklida e, ilm o'rganishning foydalaridan omma xalq bemalol oson ilmni o'rganib oladi qoida bilan. Qoidaga soladigan bo'lsa, shu ayrim qoidalarning ichida butun fiqhiy ahkomlar yoki aqidani qoidalari bor. Ana shu aqidani qisqa holatda oson o'rganib oladi ilmda mutaxassis bo'lmaydigan bo'lsa ham qoidani bilishligi bilan ilm u odam uchun yengil bo'lib qoladi inshaalloh bu hozir qoida haqida ko'p gapiryapman birodarlar biz haq bilan botilni ajratishlik qoidalariga kirishganimizda sizlar inshaalloh e, yana ham kengroq tushunasizlar ibn taymiya rahmaulloh aytadilarki inson umumiy usullarga ega bo'lishlik kerak deydi juz'iy masalalarni unga qaytarishlik uchun va mana bu narsaga ega bo'lishlik kerak sababi nimaga desa ilm bilan adolat bilan gapirishlik uchun deydi ya'ni qoidasi poydevor bo'lishlik kerak fihni ham aqidani ham poydevor bo'lishlik kerak biz siz bilan biz o'sha e, haq va botil degan darslikni qilyapmiz birodarlar mana shu ilmlarni hammasini inshaalloh nimasini beramiz qoidasini poydevorini beramiz inshaalloh Endi darsni mavzusiga qaytadigan bo'lsak birodarlar haq bilan botilni ajratib olishlik bu alloh subhanahu va taoloni bandaga beradigan eng katta ne'matlardan biri katta bir fazilat inson haq bilan botilni ajratib ola oladi ajratib olganda ham qanday ajratib oladi deyapmiz birodarlar shar'iy qoidalar bilan shar'iy asoslarga solib turib ajratib oladi haq bilan botilni ajratishlikdagi qoidalardan biri birodarlar haq bitta va haq ko'p sonli bo'lmaydi al haqqu vahidun va la yataaddad haq bitta va haq ko'p sonli bo'lmaydi mana shu qoidani ichiga birodarlar juda ham ko'p masalalar kirib ketadi inshaalloh buni sharhiga kirishamiz botil ahli haqqa qarshi hech qanaqa chora ko'rolmagandan keyin alloh taoloni nurini o'chira olmagandan keyin alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki Yuridun lutfu nurallohi bi afwahihim Allohning nurini og'izlari bilan o'chirmoqchi bo'ladilar. Vallohu mutimu nurihi walau karihal kafirun. Halbuki Alloh o'z nurini tamomiga yetkazuvchidir, garchi kofirlarga yoqmasa ham deydi. Ya'ni haqqa qarshi birodarlar botildi, hujjati yo'q. Lekin botil haqqa qarshi qanaqa uslublar bilan chiqadi? Noumid bo'lgandan keyin botilni haq deb chiqadi. Haq bitta emas, mana bu ham haq deydi tushundinglarmi haqini sonini ko'paytirib yuboradi natijada inson botilni haq deb o'ylab qoladi shuning uchun biz aytdikki birodarlar qoida haq bitta bo'ladi mana bu hozirgi paytdagi birodarlar shaytonni haqdan adashtirishlikdagi eng samara berayotgan uslublardan biri botil ahli mana shu uslubni juda ham ko'p ishlatadi natijada odamlar topolmay qoladi qaysi biri haqkin demokratiya haqmikin islom haqmikin kufrlarni hukmlari to'g'rimikin yoki qur'onni hukmi to'g'rimikin deb hatto musulmonlar o'ylanib qoladi nimaga desa chunki botil ahli buni ham haq deb turadi a bu ham to'g'ri deydi lekin buni adashgan joyi bor deydi bu ham to'g'ri deydi u ham to'g'ri hammasi to'g'ri deydi hammasi haq deydi natijada inson boshi aylanib haqni topolmay qoladi shuning uchun biz aytyapmizki qoida shuki haq bilan botil ajratishlikdagi qoidalarni eng birinchisi va eng muhimi birodarlar haq bitta bo'ladi va haq ko'p sonli bo'lmaydi alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki va anna hada siroti mustaqiman fattabi'u. albatta mana bu mening to'g'ri yo'limdir unga ergashingiz Va la tattabius subula va yo'llarga ergashmangiz fatafarraqa bikum an sabili uslarni Allohning yo'lidan adashtiradi fatafarraqa bikum an sabili sizlarni Allohning yo'lidan adashtiradi agar yo'llarga ergashadigan bo'lsanglar zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun Alloh sizlarni mana shu narsaga buyuradi farmoni shu amri shu alloh taoloni amri faqatgina bitta yo'lga ergashishlik laallakum tattaqun shoya sizlar taqvo qilsanglar deydi oyat karimada alloh subhanahu va taolo birgina yo'lni keltiryapti va yo'llarni keltiryapti aytyaptiki mana bu mening yo'limdir deyapti bitta yo'l sirot unga ergashinglar deyapti yo'llarga ergashmanglar deyapti subul bu sabilni ko'pligi yo'lni ko'pligi demak haq yo'l bitta bo'ladi botil yo'li ko'p bo'ladi ibn qoyim javziy shu oyatni ma'nosida aytadiki والمقصود أن طريق الحق واحد إذ مرده إلى الله الملك الحق وطرق الباطل متشعبة ومتعددة مقصد shuki oyatda maqsad qilinayotgan narsa shuki haq bitta bo'ladi va uni olib boradigan joyi ilallohil malikil haq haq bo'lgan molik bo'lgan zotga olib boradi allohga olib boradi va turuqul batili va botilni yo'llari esa turli tuman bo'ladi va ko'p sonli bo'ladi va anna hada mana bu mening yo'limdir to'g'ri yo'limdir unga ergashinglar biz mana shu yo'lni birodarlar haqni to'g'ri yo'lni birgina bo'lgan haqni doim har namozimizda so'raymiz ihdina sirotal mustaqim bizni to'g'ri yo'lga boshlang sirotdan murod bitta yo'l sirotal lazina an'amta alayhim sen ularga inom etganlarni yo'liga boshlagin deb turib so'rayapti abdulloh ibn masud roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda keladi bu hadisni imom ahmad o'zini musnadlarida keltirgan mana shu oyatni rasululloh sollallohu alayhi vasallam sharhlab berdilar abdulloh ibn masud aytadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llari bilan bitta to'g'ri chiziqni chizdi so'ngra aytdilarki mana bu ollohning to'g'ri yo'lidir deb so'ngra ana bu yo'lni yonboshlariga yoniga o'ng tarafiga va chap tarafiga chiziqlar chizdi so'ngra aytdiki mana bu yo'llar dedi va mana shu yo'llarni har bittasida shayton turadi va mana shu yo'lga da'vat qilib turadi chaqirib turadi odamlar so'ng nabiy sollallohu alayhi vasallam shu oyatni o'qidi anna la tattabi'us subula. albatta bu mening to'g'ri yo'limdir mustaqim yo'limdir unga ergashinglar va yo'llarga ergashmanglar degan oyat karimani o'qidi imom tobariy o'zini tafsirlarida abdulloh ibn mashud roziyallohu anhudan keltiradi bu rivoyat ham abdulloh ibn mashuddan bir kishi abdulloh ibn mashud roziyallohu anhudan to'g'ri yo'l haqida so'radi shunda abdulloh ibn mashud roziyallohu anhu aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni shunday bir yo'lni boshida tashlab ketdilarki ana u yo'lni oxiri jannatga olib boradi dedilar bu yo'l yorqin yo'l hadisda kelgandek uni kechasi kunduzi kabi ochiq yo'l la anha illa halik mana bu yo'ldan faqatgina halok bo'lgan odamgina adashadi ya'ni bu yo'lni boshiga nabiy vasallam tashlab ketdi oxiri jannatga olib boradi alloh subhanahu va taolo ayat karimada aytadiki قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ayting ey muhammad alayhissalom nopok bilan pokiza narsa barobar bo'lmas garchi sizni nopokni nopokni ko'pligi taajjublantirayotgan bo'lsa ham ya'ni nopok narsa ko'p bo'ladi bu nopok bu pokiza bilan barobar bo'lmaydi garchi ko'p bo'ladigan bo'lsa ham haq bitta bo'ladi va hidoyat yo'li ham bitta bo'ladi endi savol tug'ilishligi mumkin mana alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana biz yo'limizda jihad qilganlarni biz o'zimizni yo'llarimizga boshlab qo'yamiz deydi bu yerda alloh taolo subulana deb turib yo'llarimizga deb turib aytyapti demak bundan murod haq yo'li bitta emas ekanda qanday tushunamiz bu oyatni deydigan bo'lsa bu oyatdan tushunilgan ma'no tafsir ulamolari aytgandek subulul xayr yaxshilikni yo'llari yaxshilikni yo'llariga alloh subhanahu va taolo jihod qilganlarni yo'llab qo'yadi bu yaxshilik yo'llari qanaqa yo'llar jihod yo'li bo'lishligi mumkin a namoz zakot ro'za sadaqa nafl ibodatlar qanaqa yaxshilik yo'l bo'ladigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo ana shu yo'lga jihod qilganlarni muvaffaq qo'yadi va lekin mana bu yo'l o'zi aslan bitta yo'l nimaga desa alloh taoloni roziligiga olib boradigan yo'l haq bitta degan paytda manhaj bitta din bitta aqida bitta tavhid bitta degan narsa nazarda tutilyapti birodarlar ya'ni ikkita manhaj ikkalasi ham haq bo'lib qolmaydi bu ham aqida bu ham aqida ikkalasi ham to'g'ri bo'lib qolmaydi islom aqidasi hech qachon boshqa aqidalar bilan muvofiq kelmaydi demokratiya bilan islom muvofiq kelmaydi islom haq bu botil demokratiya ham haq bo'lib islom ham haq bo'lib qolmaydi hech qachon xuddi nasroniylik bilan ikkalasi muvofiq kelmagan islom muvofiq kelmagandaqa boshqa dinmi boshqa din kufriy tuzumlar bilan hech qaysisi bilan muvofiq kelmaydi chunki haq bitta alloh taolo oyat karimada aytadiki turli tuman roblar yaxshimi yoki qahhor bo'lgan yolg'iz bo'lgan olloh yaxshimi deydi mana bu demokratiyalar birodarlar odamlar hozirda to'qib olgan o'zlari uchun nima qilib yasab olgan but sanamlar bular mana shular yaxshimi yoki birgina bo'lgan Alloh yaxshimi? Boshqa oyat karimada Alloh taolay aytadiki: "Va man yabtaghi ghayral islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kim islomdan boshqa bir dinni xohlaydigan bo'lsa, undan qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyon ko'rguvchilardandir deydi. Va xuddi shuningdek, ahli sunna ham bitta birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Imom Abu Dovud o'zining sunanlarida Muaviya ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu da rivoyat qiladi. nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sizlardan avvalgilar hali kitoblar yetmish ikki firqaga bo'lindi va albatta mana bu ummat yetmish uch firqaga bo'linadi ulardan yetmish ikkitasi do'zaxda va bittasi jannatda vahiyal jamoa va u jamoatdir dedilar imom termiziy rivoyat qilgan hadisda esa abdulloh ibn amr roziyallohu anhu rivoyat qilingan e, hadis bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yo rasululloh u qaysi deb so'ralinganda ular u qaysi millat deb so'ralinganda nabiy sallallohu alayhi vasallam ma'ana alayhi va ashabi men va meni ashoblarim uni ustida bo'lgan narsadir deb turib aytganlar men va meni ashoblarim ustida bo'lgan millat mana shu nima ahli sunna deb turib aytganlar shuning uchun ko'ramizki birodarlar ahli sunna bitta aqidasi bir xil imom buxoriy bilan imom muslim imom abu dovud imom nasoiy imom termiziy hammasini aqidasi bir xil abu hanifa rahimaulloh shofiy moliki hambali hammasi bir xil aqidasi fihiy masalalarda ijtihodlari bo'lishligi mumkin lekin aqidalari bir xil chunki haq bitta haq bitta bo'lgandan keyin birodarlar odamlarni aqidasi bir xil bo'ladi boshqacha bo'lmagan ahli sunnani aqidasi bir xil bo'lgan demak birodarlar haq bitta bo'ladi ko'p sonli bo'lmaydi haqni ko'p sonli bo'lishligiga qurilingan ayrim bir nazariyalar bor hozirda mana shu nazariyalar tatbiq qilinadi musulmonlarni ichida mana shu nazariyalar yoyiladi va natijada odamlar haqdan uzoqtiriladi va odamlar haqni bilishdan to'siladi mana shu nazariyalarni natijasida bu qanaqa nazariya deydigan bo'lsa vahdatul adyan dinlarni bittaligi dinlarni bir biriga yaqinlashtirishlik nazariyasi mana bu nazariya nima narsaga dalolat qiladi desa mana bu nazariya islom ham to'g'ri nasroniylik ham to'g'ri Yahudilik ham to'g'ri biz bular bilan muvofiq yashashligimiz kerak Dillar nimasini dillar birligini dinlar o'zaro yaqinligini biz shakllantirishligimiz kerak degan davo bilan chiqishar mana shu nazariya birodarlar hozir boya aytganimizdek haligi qoidaga zid nazariya ya'ni haq bitta haq ko'psonli bo'lmaydi degan qoidaga zid bo'lgan nazariyalardan mana Saudiyaning podshosi o'lib ketdi katta konferensiyada shu narsaga chaqirdi vahdatul adyan dinlarni birligiga din taqorub dinlarni yaqinlashtirishlikka da'vat qilib chiqdi Shuna qilaylik dedi o'lib ketdi ollohni oldida hisobini beradi endi mana bu narsa ochiq kufr hatto saudiyadagi olimlar ham aytadi ochiq kufr bu dinlarni yaqinlashlik shuning uchun konferensiyalar o'tkaziladida serkiflarga kiradi qarasangiz yahudiy ham o'tiradi musulmonni olib kelib qo'ygan yahudiy o'zini e, nimasini o'qiydi talmudini o'qiydi musulmonga ozon ayttirib qo'yadi u bittasi injil o'qiydi shunaqa qilib nima qiladi odamlarga dinlarni yaqinlashtiradi ba'zi tushunmagan musulmon o serkifda ozon aytyapti deydi mana buni orqasida juda katta razil narsalar nima qilingan maqsad qilingan hech qachon dinlar birodarlar yaqin bo'lmaydi nimaga bu davo bilan chiqdi chunki agar biz dinlarni bir biriga yaqinlashtiradigan bo'lsak o'rtada janglar bo'lmaydi o'rtada adovatlar bug'z adovatlar bo'lmaydi ko'p hayotdagi bo'layotgan mushkulotlarni biz oldini olamiz deb turib shu davo bilan chiqishdi holbuki o'zlari mana shu nazariyasiga xilof ish qiladi musulmonlarni o'ldiradi musulmonlarni yurtini bosib olishadi aytishadiki bu dinda hech qanaqa bir adovat birovga adovat qil degan narsa yo'q dinda jang qil degan narsa yo'q deydi alloh subhanahu va taolo karimada aytyapti mana bu oyatga qanday deb javob beradilar shu odamlar alloh taolo karimada aytadiki براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين mana bu sizlar ahdlashgan mushriklarga Alloh va uning rasulini baroatidir deydi baroat degani bariyligidir deydi ya'ni orani ochiq qilganligi kofirlar bilan biz oramiz ochiq biz oramizda dushmanlik bor baroat bor biz ulardan bari emas Alloh va rasuli mushriklardan bari bo'lgan musulmonlar bari bo'lgan kofirlardan alloh taolo karimada aytadiki ana shu adovat yo'q bu dinda deb turib aytayotganlarga aytamiz shu oyat karimani يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ey iymon keltirganlar mening dushmanlarimni va o'zinglarni dushmanlaringlarni do'st tutmanglar deydi dinimizda birodarlar alvalo degan tushunchalar bor albaro degan tushunchalar bor kim olloh uchun yaxshi ko'rsa kim olloh uchun yomon ko'radigan bo'lsa islomni mustahkam halqasini ushlabdi deydi nabiy sollallohu alayhi vasallam alloh taolo karimada aytadiki ollohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydiganlarga qarshi urushinglar jang qilinglar takbir allohu akbar mana shundan ham ko'ra ochiqroq oyat bormi dinimizda urushishlik bor birodarlar yer ollohnikimi yer ollohniki bo'lgandan keyin bu joyda faqatgina alloh taoloni hukmi oliy qilinishlik kerak va mana shu narsani oliy qilishlikka musulmonlar ma'mur ana shu dinlarni yaqinlashtirishligimiz kerak dinlarni birlashtirishligimiz kerak deyayotgan e, odamlar ochiq kufrga tushayotgan odamlar ochiq kufrga tushadi nimaga desa bunga ulamolar ijmo qilgan nimaga desa chunki mana bu narsada kufrga rozi bo'lishlik bor ya'ni sen isoni xudo qilib olibsan sen bilan yaqinlasha olamiz birmiz shu narsaga rozimiz deydi yahudlarga ham rozimiz deydi va Qur'ondagi ochiq naslarni Alloh subhanahu va taolo Qur'onni boshqa shariatlarni hukmini nasx qilib, boshqa dinlarni nasx qilib qilganligini inkor qilishlik bor. Ya'ni mana bu dinlar haqiqatan bor deb turib, ana shu dinlarni e'tirof etishlik bor. Shuning uchun dinlarni yaqinlashishligiga chaqirishlik va dinlarni birlashishligiga chaqirishlik mana bu narsa birodarlar kufr, ochiq kufr va dindan chiqishlik. Bunga ulamolar ijmo qilgan. va hozirda aytib o'tganimizdek mana bu nazariyaga o'zlari xilof chiqqan musulmonlarni o'ldiradi musulmonlarni yurtini bosib oladi bitta jurnalist toni degan u o'zi nasroniy bir musulmonga savol beryapti aytyaptiki dinlarni birlashtirsak bo'lmaydimi deyapti Dinlarni yaqinlashtirsak bo'lmaydimi sen kofir sen kofir masihini ham kofir deb yahudni ham kofir deb ular musulmonni kofir deb bir birimizga nima qilgandan ko'ra bunday yaqinlashtirsak bo'lmaydimi deb savol beryapti u odam aytyaptiku ahli ilm odam hazim saloh aytyaptiki sen masihiysan mana deyapti seni e'tiqoding bo'yicha iso alayhissalom biz e'tiqodimiz bo'yicha payg'ambar seni e'tiqoding bo'yicha xudo sizlar xudo qilib olgansizlar shu sizlarni xudoyinglar haqida yahudlar nima fikrda bilasanmi deydi yahudlar nima deydi iso alayhissalom valadi zino deydi ibn zina deydi valadi zino deydi va maryam onamiz zinokor deyishadi nauzu billah hasha iso alayhissalom mana bu sifatlar bilan sifatlanishligida endi aytyaptiki javobni qarang qanday qilib deyapti seni xudoyingni valadi zino deydigan va seni xudoyingni onasini zinokor deydigan odam bilan qanday qilib sen birlasha olasan qanday qilib musulmon odam mana iso alayhissalom haqida qanday qilib musulmon odam iso alayhissalomni xudo deydigan nasroniy bilan birlasha oladi va qanday qilib iso alayhissalom zinokor degan yahud bilan bilishadi holbuki iso alayhissalomni musulmonlar payg'ambar deb biladi o'zi aqida degani birodarlar aqida degani ajralish degan ma'nolarni o'z ichiga oladi ya'ni aqida boshqa aqidadan xilofli bo'ladi ya'ni teskari bo'ladi ularni aqidasi boshqa bizni aqidamiz boshqa ularni dini boshqa bizni dinimiz boshqa aqidani tabiati shunaqa ya'ni ajralib turadigan narsa aqida kofirlar bilan mushriklarni hamma shu balobatlar majusiylarni ham aqidasini hammasini bitta qilib turib yo'q biz bir bo'lishligimiz kerak dinlarni bir biriga yaqinlashtirishligimiz kerak deb davo qilib chiqayotganlar bu qur'ondagi ochiq naslarni alloh taoloni oyatlarini inkor qilayotgan odamlar bo'ladi yana mana shu nazariyani ustiga qurilingan ya'ni haq bitta emas haq bir qancha bo'lishligi mumkin degan qarashni ustiga qurilingan nazariyalardan birodarlar va hozirgi zamonda mana shu nazariyalarni ishlatadi ahli botillar birinchisi ana shu dinlarni birligiga yaqinlashtirishlik nazariyasi bo'lgan bo'lsa ikkinchisi har bir ishtihod qilgan odam bu odam to'g'ri uni ham ishtihodi to'g'ri degan narsa u ham to'g'ri gapiryapti u ham haq degan narsani keltirib chiqarishlik agar ishtihod birodarlar ijmo bo'lmagan va shariatda qat'iy hukmi kelmagan masalalarda bo'ladigan bo'lsa ishtihod fiqhiy masalalarda mana bu narsa joiz lekin shariatda hukmi qat'iy kelgan va ulamolar ijmo qilgan masalalarda kishi men ijtihod qilyapman deydigan bo'lsa u botil ahli bo'ladi mana ramol nima qilib chiqishdi gapirib chiqishdi ramolsiz bemalol qizlar maktabga kelsa bo'laveradi hatto islom universitetidagilar universitetga ramolsiz kelishlik kerak qizlar va mana shu narsani nima qilib chiqyapti bu ham to'g'ri deb turib yoki fatvolar bilan chiqishyapti mana bu ishtihod ishtihod emas bu botil bu nimaga chunki mana bu narsaga hijobga ulamolar ijmo qilgan bu ijmo masalasi nas kelgan bu narsaga ochiq nabiy alayhisalomni hadislari kelgan bu narsaga nas kelgan paytda ummat ijmo qilib turgan paytda ana bu narsada nima ishtihod qilib bo'lmaydi mana shu narsani to'g'ri deb turib ko'rsatyaptida yoki bo'lmasa mana kofirlarni bayramini yangi yilni gapirib chiqdi bu ham e, yil almashishligi bu ham bir ollohni ne'mati bo'ladi mana bu narsani qilsa bo'ladi bu ijmo bo'lgan masala bu narsada ijtihod ketmaydi bu botil faqat mana shunaqa ijtihodlarni qo'llab chiqilyaptida ya'ni qilsa bo'laveradi qilsa bo'laveradi deb turib odamlar keyin haqni bilolmay qolyapti ijtihod faqatgina fiqiy bo'lgan ummat ijmo qilmagan va qat'iy nas kelmagan masalalarda nima qilinadi ijtihod qilinadi undan boshqa masalalarda ijtihod qilinmaydi ko'rsangiz demokratiya bilan hukm qiladiganlar ham mushtahid bo'lib ketgan go'yoki o'zlarini biz yo'q biz musulmonmiz biz islom ahkomlariga amal qilyapmiz demaydi lekin botil ahli bo'lgan din nomi bilan gapiradiganlar odamlarga bularni mushtahid qilib ko'rsatadi bular ham haqni topyapti bular haqqa ergashyapti manaqa manaqa joylari bor haq deb turib ijmoga zid bo'lgan narsalarni odamlarga haq qilib ko'rsatib beryapti va ijmoga zid bo'lgan narsalarni ijtihod qilsa bo'ladi deb turib gapirib chiqishyapti shundaylar natijada odamlar islom bilan kufrni haq bilan botilni yaxshi bilan yomonni oq bilan qorani ajrata olmayapti mana shu haq bitta degan nazariya ko'tarilib ketganligi uchun haq bitta degan qoida odamlardan ko'tarilib ketganligi uchun ibn qudam al maqdisiy o'zlarini ravdatul nazir va jannatul munodir kitoblarida aytadilarki al haqqu fi qawli wahidin min al mujtahidin ma adahu muxti سواء كان في فروع الدين أو أصوله لكن إذا كان من فروع الدين بما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع فصاحبه معذور من غير إثم فقط لكن لا أنه أصاب الحق معذور من غير إثم وله أجر على اجتهاده ابن قدام المقدسة يبتلال كي خاخ فروعي مسألة للبوسن خاخ أصولي مسألة للبوسن حتى بس آيات تيجو في خي مسألة اشتغال خصوة ولا ديدي معنى شو مسألة للدهم وز أصلا حق بيت ولا دي مجتهد لأنه سوزد حق بيت ولا خاخ فروعي مسألة للبوسن كنت درجة لمسألة خاخ أصولي مسألة للبوسن va lekin furu masalalarida ya'ni furu degan aqidaga taalluqli emas va ijmo bo'lmagan masalalar degan ma'noda qat'iy dalil bo'lmaganligi uchun va ochiq nas bo'lmaganligi uchun va ijmo bo'lmaganligi uchun bir odam ishtihod qiladigan bo'lsa mana shu odamni ishtihodi uzr qilinadi ijmo bo'lmaganligi uchun va ochiq dalil kelmaganligi uchun va ochiq nas bo'lmaganligi uchun mana bu borada lekin inson mana bu degani u haqni topdi degani emas chunki masalan imom shofiy mazhabida ayol kishini ushlab qo'ysa odam tahorati buziladi abu hanifa mazhabida buzilmaydi endi kimisi haq deydigan bo'lsa ikkalasi ham ijtihod qilgan bu ijmoiy masala bo'lmaganligi uchun ochiq nas kelmaganligi uchun ikkalasini ham nimasi bittasiniki ikkita ajr bo'ladigan bo'lsa bittasiniki bitta ajr lekin allohni huzurida haq bitta ikkalasidan bittasi haq lekin bular uzr qilingan adashgani uzr qilinadi va ijtihod qilganligi uchun ajr oladi lekin agar ijmo bo'lgan masalada o'zicha ijtihod qilayotgan bo'lsa u odam ajralmaydi u gunohkor bo'ladi u odam alloh taoloni dini borasida beilm gapirayotgan odam bo'ladi yoki bo'lmasa masalan nikoh masalasida masalan abu hanifa mazhabida valis nikoh nikoh bo'lib ketaveradi shofiy mazhabida bo'lmaydi endi ikkalasidan qaysi biri haq desa allohni huzurida albatta ikkalasidan bittasi haq haq bitta lekin mana bu kabi fiqhiy masalalarda ijtihod sayg ya'ni ijtihod qilsa bo'ladi lekin ijmo bo'lgandan keyin nas kelgandan keyin ijtihod qilib olmaydi mana bu odam endi haqni topdi degani emas lekin u odam gunohkor bo'lmaydi adashgan bo'lsa ham va unga ijtihodini ajri bo'ladi dedilar endi yana shu haqni bitta emas bir necha turli bo'lishligi mumkin degan tushunchaga ko'ra qurilingan nazariyalarni yana bittasi birodarlar biz ikkitasini o'tdik uchinchisi haqni nisbiy deb bilishlik haq nisbiy degani nisbiy nazariya deydi nisbiylik nazariyasi deydi ya'ni musulmon ham haq lekin to'liq haq deya olmaymiz yahudiy ham haq bo'lib qolishligi mumkin o'ris ham haq bo'lib qolishligi mumkin kofir ham u nasroiylarni ham kofir deb bo'lmaydi ular ham haq bo'lib qolishligi mumkin ular ham xudo deyapti deydi to'g'rimi haqni nima qilib tashlaydi bo'lib tashlaydi natijada bu ham haq bu ham haq bu ham haq bu ham haq bu nazariyani nimasi musulmon go'yoki aytadiki men musulmonman men haqman sen yahudiysan sen noto'g'risan lekin sen ham to'g'ri bo'lib qolishliging mumkin men esa noto'g'ri bo'lib qolishligim mumkin degan e'tiqod chiqadi. tushundinglarmi mana shu nazariya bilan odamlar nima haqni topolmaydi demokratiya ham to'g'ri bo'lsa kerak unda ham o manaqa manaqa narsalar bor deydi manaqa yaxshi narsalar bor ekan ichida deydi va natijada qarab turib bir qancha nisbati haq ekan deb turib bu ham haq bo'lishligi mumkin deydi va Qur'on hokim bo'lishligi kerak deyotgan odamlarni o'zi gaplari haq bo'layotgan bo'lsa ham da'vosi haq bo'layotgan bo'lsa ham haq narsani ko'tarib chiqayotgan bo'lsa ham bularni botillikda ayblaydi nimaga chunki bular haqni bitta deydi bitta deydi botil ahli esa haqni nisbiy qilmoqchi bo'ladi ya'ni bo'lib olmoqchi bo'ladi shu nazariyaga ko'ra agar mana shu nazariya to'g'ri bo'ladigan bo'lsa Alloh ot qavmini Sol alayhissalomni qavmini lut qavmini halok qilmaslik kerak edi nimaga chunki ular ham haq bo'lib qolishligi mumkin edi mana shu nazariyaga ko'ra muso alayhissalom men haqdaman deganda davolari to'g'ri bo'lmaganligi kelib chiqadi chunki fir'avn men robman deganda u ham haq bo'lib qolishligi mumkin degan narsa kelib chiqadi tushundinglarmi mana shu nazariya bilan mana bu narsa esa birodarlar islomni aqidasiga islomni manhajiga zid bo'lgan narsa haq bitta bo'ladi yuz foiz haq manhaj 100% haq undan boshqasi esa 100% botil nisbat berilmaydi bu ham haq bo'lib qolish, demokratiya ham sotsializm ham kapitalizm ham bu ham haq bo'lib qolishligi mumkin deyilmaydi botil yoki bo'lmasa, agar biz haqni nisbiy qiladigan bo'lsak musulmonlarning qilgan jihodlarining hammasi botil bo'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallamning Qurayshga qilgan jihodi va mushrik arablarga qilgan jihodi abu bakr radhiyallohu anhu ning jihodi hozir mana shu narsani tushunchasini beryaptida omma musulmonlarga bu jihod qilayotganlar bular adashganlar bular haq emas chunki bular to'g'ri qilyapti deb turib haqni bo'lib qo'yadi odamlarga bilmay qoladi natijada odamlar kim haq ekanligini shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam haqni oldida biror bir narsani haqqa teng qilmadilar arablar kelib quraysh zodigonlari kelib nabiy sallallohu alayhi vasallamga hamma narsani va'da qilishdi uylab qo'yaylik deydi podshoh qilib qo'yamiz dedi mol dunyo beramiz hamma narsa beramiz har narsani taklif qilib ko'rish nabiy sallallohu alayhi vasallam teng qilmadi haqni biron biror bir narsaga bitta aytdilarki nabiy alayhivasallam agar quyoshdan bitta shu'lani menga olib kelishlikka qodir bo'lsalar ham mana bu narsani taklif qilmayman dedi o'ng yelkamga quyoshni chap yelkamga oydi degan rivoyat zaif rivoyat shu rivoyat sohiy ya'ni quyoshdan menga bir shu'lani olib kelishlikka qodir bo'lsalar qodir bo'ladimi qodir bo'lmaydi hech kim quyoshdan kim shu'la ola oladi hech kim ololmaydi agar shu narsani olib kelib beradigan bo'lsalar ham deyapti nabiy alayhi bu narsani tark qilmayman deyapti haqqa biror bir narsani nabiy sallallohu alayhi vasallam teng qilmaganlar chunki haq bitta bu ko'p sonli bo'lmaydi ibn qudama mahdisiy rahimaulloh shu hozirgi aytib o'tganimizdek ravdatul nadr va jannatul munod kitoblarida aytadilarki hadal madhab avvaluhu safsata va oxiruhu zandaqa mana shu yo'nalish buni avvali safsata va oxiri zandaqalikka olib boradi zindiqlikka olib boradi ya'ni zindiq degani kofirlikka olib boradi murtadlikka olib boradi mana shu tushuncha chunki deyaptilar chunki buni avvalida bir narsani va uni teskarisini xilofini ikkalasini ham haq qilib ko'rsatadi tushundinglarmi ya'ni mana shu aqida mana shu tushuncha haqni nisbiy qilib ko'rsatishlik to'g'rini ham noto'g'rini ham ikkalasini haq qilib ko'rsatadi islomni ham demokratiyani ham ikkalasi bir biriga to'g'ri muvofiq keladi deb turib ko'rsatadi kurdi qonunlarini haq ahli bilan botil ahlini ikkalasini ham go'yoki haq qilib ko'rsatadi bir narsani ziddini haq qilib qo'yadi deyapti va oxirida ishtihod qilganlarga tanlanglar deydi baynan naqid ikkala bir biriga tes bo'lgan narsani endi ikkalasi bir biriga qarshi dalil bo'lib qolgan kelib qolgan paytda فيختار من المذاهب ma yaruqu li havahu va mana shu yo'nalishdan o'zini havosiga ajablantir o'zini havosi ajablantiradi degan narsani tanlaydi tushundinglarmi ya'ni havosiga qanaqa nima narsa to'g'ri kelib qoladi shuni qilib ketaveradi ana shu haqni nisbiy qilib qo'yishlik ya'ni har narsaga bo'lib tashlashlik haqni bitta emas bu ham haq u ham haq deb turib bo'lib tashlashlik bilan shu narsaga tushib qoladi odam ya'ni havoi nafsiga erishadigan bo'lib qoladi chunki u ham haq bo'lsa nima bo'libdi deydi a bu jihod yo'q deydiganlar ham haq deyotgan bo'lsa bularni safida yuraveringlar deydi jonimiz omonda tinchgina musaffo osmon tagida deb nafs xohlab ketaveradi botil ahlini botilligini topib bilib turib ham bularda ham bir haq bo'lsa kerak deb turib o'ylayveradi haq birodarlar bitta bo'ladi va haq hozir aytib o'tganimizdek ko'p sonli bo'lmaydi mana shu nazariyalar bilan birodarlar haqni bir necha turli degan nazariyalar bilan birodarlar hozirda musulmonlar haqni topolmayapti shuning uchun biz bilishligimiz kerakki birodarlar sizlarga muhim bir qoidani aytib o'tdikki al haqqu vahid haq bitta bo'ladi va haq ko'p sonli bo'lmaydi mana shu narsani biladigan bo'lsak ko'p masalalar yechilib ketadi birodarlar inshaalloh keyingi qoidalarni ertangi bo'ladigan darsimizda davom ettiramiz alloh subhanahu va taolo barchalarimizga haqni bildirgan bo'lsin haq bilan botilni o'rtasini ajratadiganlardan qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqni sobit qadam qilgan bo'lsin jazakumullohu robbil alamin